الله الرحمن الرحيم شماره پنجم نشأت علم اصول الفقه پیدایش علم اصول الفقه اصول الفقه وجد منذ ان وجد الفقه فما دام هناك فقه لزم حتما وجود اصول وزوابط وزوابط وقواعد له وهذه هي مقومات علم الأصول ولكنها مقومات ولكن الفقه سبق علم الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجود بمعنى أن الفقه دون وهذبت مسائله ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه وهذا لا يعني أنه لم ينشأ إلا منذ تدوينه وأنه لم يكن موجودا قبل ذلك كما أن العادة أن الشيء يوجد ثم يدون فالتدوين كاشف عن وجوده لا منشئ له فالواقع أن قواعد هذا العلم كانت مستقرة في نفوس المجتهدين وكانوا يسيرون في ضوئها وإن لم يصرحوا بها ولكن لم تظهر الحاجة إلى تدوينه إلا بعد انقراض عصر التابعين واتساع البلاد الإسلامية ووجود حوادث حوادث ووقائع كثيرة واختلاط العجم بالعرب على نحو لم يعد بسببه اللسان العربي على سلامته الأولى وكثرة الاجتهاد والمجتهدين وتعدد طرقهم في الاستنباط وكثرة الاشتباهات والاحتمالات فكان من أجل ذلك من أجل ذلك كله أن أحس الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد آه، وضع قواعد وأصول للاجتهاد يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف وتكون موازين للفقه في الرأي آه، للفقه وللرأي الصواب خب میگه اصول فقه موجود شد از همون لحظه ای که خود فقه موجود شد چون مادام که فقهی باشد حتما هم اصول موجودند چون فقه طبق اصول گرفته میشه نه پس میگه مادامی که اونجا فقهی باشه لازمی هست به شکل اجباری وجود اصول و ضوابط و قواعدی برای اون فقه و اینها همون مقومات و پایه های علم اصول هستن لیکن پس میگه اصول فقه وجودش از همون زمان اصول خود فقه منتها فقه سبقت گرفته از اصول فقه در تدوین فقط همزمان پیدایش هر دوتا چیه؟ همزمانه اخو شما قاعده رو داشته باشید تا نظریه فقه بیدید ولی ممکن است اون قاعده تو ذهن باشه روی کاغذ نیامده باشه میگه لیکن فقه سبقت گرفته از اصول فقه در تدوین اگرچه که در وجود با هم همزمانن به این معنا که فقه مدون شده نوشته شده مسائلش تهذیب شده ابوابش نظم بندی شده قبل از تدوین قواعد اصول ولی این کار به این معنا نیست که علم فقه علم اصول فقه وجود نداشته است مگر از زمان تدوینش این به این معنا نیست که پس وجود علم اصول فقه از زمان تدوینش هست نه هرگز چنین نیست پس این به این معنا نیست که پیدایش علم اصول فقه از زمان تدوین هست و قبل از اون موجود نبوده است به این معنا نیست همانطور که معمولا شما میبینی یه چیزی موجود میشه سپس میشه تدوین میشه و تدوین وجود یک چیز رو کشف میکنه نه اینکه اون چیز رو به وجود میاره موقعی که میان مثلا علم اصول فقه چند قرن بعد می نویسن این به این معنا نیست که پس در زمان صحابه که اجتهاد میکردن اصولی وجود برای صحابه طبق اصول این نظریاتشون رو میدادن میگه پس واقعیت این هست که حقیقت این هست که قواعد این علم یعنی علم اصول فقه در نفس مجتهدین بودن و بر روشنایی این قواعد حرکت میکردن اگرچه که صراحتا اون قواعد رو بیان نمیکردن و به تدوین علم اصول فقه به نوشتنش اصلا نیازی هم نبود مگر بعد از انقراض عصر تابعین زمانی که سرزمین های اسلامی گسترده شدند حوادث و واقعه زیادی پیش اومد عرب و عجم با همدیگر قاطی شدن و اون سلامتی زبان عربی طبق اولش دیگه باقی نمانده بود اجتهاد و مجتهدین زیاد شده بودند شیوه هایشون در استنباط متعدد بود اشتباهات و احتمالات زیاد بودند به این دلائل فقها احساس کردند که قواعد و اصول اجتهاد رو چکار کنند وضع کنند و مجتهدین به هنگام اختلاف به این قواعد مراجعه کنند و این قواعد میزانی برای فقه و برای نظریه درست باشند پس علم اصول فقه پیدایشش از همون زمانی است که فقه وجود داشته منتها در تدوین سبقت گرفته است فقه بر اصول فقه در تدوین شماره 6 میگه استمداد اصول فقه اصول فقه از چه چیزی کمک میگیره وقد استمدت تلك القواعد من أساليب اللغة العربية ومبادئها ومما عرف من مقاصد الشريعة وأسرارها ومراعاتها للمصالح وما كان عليه الصحابة من نهج في الاستدلال ومن مجموع هذه البحوث تكون علم أصول الفقه میگه قواعد اصول الفقه استمداد قرفتان از اسلوب لغة العربية اصلا قسمت آخر کتاب اصول همین بحث لغت بود دیگه میگه این قواعد کمک گرفتن از شیوه ها و اسالیب لغت عربی از مبادع و قوانینش همچنین از مقاصد شریعت اسرار شریعت و مراعات کردن شریعت مسلحت ها رو و همچنین استمداد گرفته است از شیوه صحابه در استدلال روش صحابه در چی؟ در استدلال و از مجموع این بحث ها علم اصول فقه تشکیل شده است تا همدا کافیه